Թերթի պատմությունը կապված է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ստեղծման հետ։ Այն ուներ Ղարաբաղի Գեղջուկ անվանումը։ Թերթի առաջին խմբագիրը Սերոմանությանն էր, ով այդ պաշտոն։ Թերթի առաջին խմբագիրը Սերոմանությանն էր, ով այդ պաշտոնում աշխատել է ընդամենը 1 տարի։ Այնուհետև թերթը վերանվանվել է Սովետական Ղարաբաղ, հետո Խորհրդային Ղարաբաղ։ Չնայած դրանից հետո մի քանի անգամ Հանրապետության մայր թերթը տարբեր անուններ է ունեցել, այսօր էլ ընթերցողին հասանելի է Ազատ Արցախ անվանումով Խորհրդային Ղարաբաղը յուրահատուկ դեր է ունեցել ունեցել ու հենց այդ անունով է շատերի հիշողության մեջ մնացել։ 1988 թվականին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, Խորթային Ղարաբաղը խմբագրում էր Մաքսիմ Հովանիսյանը։ Մայր թերթի ոսկե դառներ, ավելի քան 10000 բաժանորդ ուներ թերթը։ Դրան բաժանորդագրվում էին Խորթային միության տարածքում եւ նրա սահմաններից դուրս տեղեկություններ իմանալու համար փոթորկված Արցախի մասին։ Թերթը դրանից հետո ու դրանից առաջ շուրջ 20 խմբագիր է ունեցել։ Մինչ այսօր խմբագրության հին աշխատողները երանությամբ են հիշում 88 ժողովրդի այդ ծանր, բայց ոգևորող օրերն ու իրենց աշխատանքը այդ օրերին։ Այսօր օրվա արթիվ պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն ու պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեկլարյանն են այցելել Ազատ Արցախ թերթի խմբագրություն շնորհավորելու կոլեկտիվին, որի անդամներից յուրաքանչյուրի կյանքի մի մասնիկը կամ ամբողջ գիտակցական կյանքը կապված է այդ թերթի հետ։ Ազատ Արցախ թերթի խմբագիր Նորեկ Գասպարյանն է շնորհավորել գործընկերներին Հոբելյանի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն այս հանդիպման համար։ Շնորհավորում եմ մեր թերթի բոլոր աշխատակիցներին, նաև նրանց, ովքեր Ղարաբաղի գեղջուկ էին տպագրում, համոզված, որ հզոր երկիր են կառուցում, բոլոր այն խմբագրերին, ովքեր դպրոց են ունեցել, ում վարկը օրինակելի է եղել եւ դրագնության ասպարեզում եւ ընդհանրապես կյանքում, եւ Երանի նաև նրանց, ովքեր տարբեր տարիների տպագրվել են մեր թերթում։ Գուրգեն Ներսիսյանն ու Արտակ Բեկլարյանն էլ տպագրվել են Ազատ Արցախի էջերում եւ ջերմ հիշողություններ ունեին թերթի խմբագրության հետ կապված։ Կոլեկտիվի հետ անմիջական զրույցում նրանք կիսվեցին հիշողություններով։ Իմջալոց ես թերթի հետ կապված բավականին լավ, այսպես ասած, շփումներ եմ ունեցել շատ վաղ տարիքից, դպրոցական տարիքից եւ ինձ համար մեծ հպարտություն էր թերթում սեփական հոդվածը կամ անկյուն ունենալ եւ բաժին ունենալ թերթում։ Հիմա աճին հոնորարը աշխատավարձ ստավան ստացա կարծեմ 8-9 տարեկան։ 1800 դրամալ է իմանաստեղծությունը։ Մաման եկավ խեն եւս 1800 հյուրասիրան մի հատ փափուկ խաղալ եք քրտա։ Այս 100-ամյակը չէինք նշի, եթե այս տարիների ընթացքում դուք եւ ձեր նմանները շարունակաբար նվիրումով չկատարեիք ձեր աշխատանքը եւ չփոխանցեիք հաջորդ սերունդներին, ասում է Գուրգեն Ներսիսյանը, եւ մենք գնահատում ենք դա։ Եվ մենք բոլորս պետքա գնահատենք, որ այդ 100-ամյա պատմությունը պահպանողները նաեւ հաջորդող սերունդների համար ավելյալ այսպիսի մեկ դարի պատմություն ունեցող հուշերի գերտողները դուք եք, ձեր տեսքով, ձեր կերպարով եւ ուզում եմ այդ հնարավորությունն օգտագործելով բոլորիդ մեր կառավարության անունից, հանրապետության նախագահի անունից եւ կառավարության մեր բոլոր գործընկերների անունից մեր երախտիկի հայտնել ձեզ ձեր կողմից կատարվող աշխատանքի համար։ Թերթիվաստակը մեր երկրի պատմության մեջ գնահատելի է ու ճշգրիտ, ասում է Արտակ Բեկլարյանը։ Մեր պատմության ամենահետևողական տարեգիրը նույնպես դուք եք, ասում է։ Արցախի 100-ամյա պատմությունը երևի ամենա ճշգրիտ է, ամենահետևողականն է, անընդ մեջը դուք գիտեք, ազատ Արցախն է, կամ խորթային սովետական Ղարաբաղն է գիտեք որը իհարկե ոչ միայն արխիվ է, այլ պատմությունը հետազոտության մեջ, հա, բայց աղբյուրը իմաստնությամբ ծախում հրա, որի մեջ մու շատ հարցերի պատասխաններ կարինք ճարենք, մյուս կողմից նաև առաջ են դիշ նկատյունին համատեղ քննարկենք, հասկանանք ինչ ունենք ներկա մարտահրավերները, առաջիկա սպասվող մարտահրավերները ու ոնց կարե նաև թերթը հյուրա ակտիվ մասնակցությունը հյուրա ներդրումով ունենա Այսօր հանրապետական թերթը այո նոր մարտահրավերներ ունի։ Տեղեկատվական ոլորտը զարգանում կամ փոխվում է աննախադեպ արագությամբ եւ թերթը պետք է ճկուն լինի մոբիլ մրցակցային։ Դրան զուգահեռ թերթի 100-ամյա դասականությունը դիմագիծը ավանդույթները պահելու խնդիր կա։ Օրը տոնական է, բայց 100-ամյա լրատվամիջոցի դերը արժևորելով պետք է խնդիրները եւս լուծել։ Դրանք առանց պետական միջամտության չեն լինի, ասում է Նորեկ Գասպարյանը։ Սա մեր առաջին հանդիպումն է պետնախարարի հետ։ Չեմ կասկածում, որ այս հանդիպումը իր շարունակությունն է ունենալու։ Նորից եմ ասում, առանց նման հարաբերությունների հնարավոր չէ ամբողջ ծավալով պետական քարոզություն ծավալ Թերթի ամենահնաբնակն այս պահին Լաուրա Գրիգորյանն է։ Մի ամբողջ կյանք եմ անցկացրել այստեղ, ասում է, սովորելով ավակներից։ Հիմա փոխանցում ենք նոր սերունդին, սովորեցնելով եւ սովորելով նրանցից։ Շնորհակալություն այս հանդիպման համար։ Շնորհավորում եմ մեր թերթի բոլոր աշխատակիցներին, նաեւ նրանց, ովքեր Ղարաբաղի գեղջուկ էին տպագրում, համոզված, որ հզոր երկիր են կառուցում, բոլոր այն խմբագրերին, ովքեր դպրոց են ունեցել, ում վարկը օրինակելի է եղել եւ դրագորության ասպարեզում եւ ընդհանրապես կյանքում, եւ Երանի նաեւ նրանց, ովքեր տարբեր տարիների տպագրվել են մեր թերթում։ Հիմա Ազատ Արցախ թերթում նոր սերունդ է հմտանում աշխատանքի մեջ։ Մի քանի տասնամյակ հետո իրենք էլ իրենց ասելիքը կունենան, ասում է ամենաերիտասարդ լրագրող Սերգեյ Սաֆարյանը։ Հաճելի է, երբ որ թերթի այսպիսի պատմություն ունեցող թերթի 后来那个。 նշում ենք։ Ես որպես Արցախում ապրող երիտասարդ աշխատում այս կոլեկտիվում, իրականում այո, թերթը պատմությունն է, թերթը վավերագրությունն է, ու մեզանից յուրաքանչյուրը եթե կարող իրան հետ կթողեր թերթում, լավ առումով իհարկե, ես վստահ եմ, որ մոտ մի 100 տարի հետո ոնց մենք կսոր թերթում ու փորձում գտնենք այն ինչի շորոկյան 100 տարի հետո նաև իրաց ընտրելու։ Շատ լավ է վեր փորձառու մարդկանց հետ նաև ճանապարհ ենք անցնում դա շատ կարևոր է, որովհետև հենց այդ ճանապարհն է վերտանում դեպի լավ մասնակետ դառնալու վերջնանապատակին։ Իր 100-ամյա պատմության մեջ Ազատ Արցախ թերթն ունեցել է վերելքներ ու դժվարին պահեր։ Եղել է ճիշտ է հասկացվել կամ մնացել է չհասկացված։ Նրա խոսքին սпасել են, ողևորվել, նրան քննադատել են, արժեզրկել։ Թերթը կենթանի օրգանիզմ է ու ապրել է այնպես, ինչպես մարդը, որին ներկայացրել է իր էջերում, չի թաքցրել թերությունները, վերհանել է գովելին։ Ժամանակները փոխվել են, փոխվել են նաև լրատվամիջոցի արչև դրված խնդիրները, աշխատանքի ոճը, ընթեր Հերցողի վերաբերմունքը տպագիր խոսքի նկատմամբ, բայց Մայրթերթի առաքելությունը մնացել է նույնը։ Մայրթերթը հասարակության հայելին է։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։